50 languages. 71 71ต้องการ อยาก voler alguna cosa คุณอยากทำอะไร què voleu คุณอยากเล่นฟุตบอลไหม Voleu jugar a futbol? คุณอยากไปหาเพื่อนเพื่อนไหม Voleu visitar uns amics? ต้องการ อยาก Voler ดิฉันไม่อยากมาสาย No vull arribar tard. ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น No hi vull anar. ดิฉันต้องการกลับบ้าน บุยนาคาซา ดิฉันต้องการอยู่บ้าน บุยคาดาร์มาคาซา ดิฉันต้องการอยู่คนเดียว บุยสตาซอลซอลา คุณอยากอยู่ที่นี่ไหม บอ l s q u า d a r t e a q u คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหมบอ l s menjar a q คุณอยากนอนที่นี่ไหมบอ l s dormir aquí? คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะบอลมาร์ชาดามาคุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะบอล l าดาร์ซาฟินส์ดามา คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะบอลพากลกมตาดามะคุณอยากไปดิสโก้ไหมบุเลวานาลาดิสกูเตกะคุณอยากไปดูหนังไหมบุเลวานาลซีเนมาคุณอยากไปร้านกาแฟไหมบอลซานาลาคาเฟตเรีย